Volvió el jefe. <laughs> Querían RKT y se lo trajimos. Yeah, yeah, yeah, yeah. Caleb y Baiba. ¿A dónde está la gata que estoy con el Guti DJ? ¿Cómo es? <laughs> Vos quién sos, yo no te conozco. Yo con los ojos re locos yo no te conozco, yo con los ojos re locos Salgo pa' la calle, repartir milanesazo. Entro a tu casa, tu guacha en cuatro. Está pidiendo a gritos, a un cachetazo. Ella es una cheta que se muere por ser turra. Eh, uh, movimientos de cintura. Uh, ella tiene una cintura. Anda con calé y le supe la calentura. Yo ando con dos porque no me cabe una. Digo que mira, te gusto, que boquea. ella toma si, arriba de si ella no baila, pero tú si toma queda en el jacuzzi, yo viendo cómo se rompe suya toma que toma Campari con una clona botando en el party, sobra plata, sobra marino, yo aquí pero soy sudar y dejo tiro al marido, el ambiente cálido, sube, sube el ácido, el novio se puso pálido, toma que toma una pastilla, dale mami, ponte pa' mí, toma que toma Campari, dale mami, ¿qué onda, Calé? qué andas? Alcoholizado y mal dormido, como a puta que es un puterío. Si no me dicen papi, me dicen tío. Hace calor, pero tienen el pecho frío. Están pegados, pero de los huevos míos. Vos quién sos, yo no te conozco. Yo con los ojos de loco. Vos quién sos, yo no te conozco. Yo con los ojos de loco. Salgo pa' la calle, repartí milanesazo. Entro a tu casa, tu guacha en cuatro. Está pidiendo a gritos de la ella es una cheta que se muere por seturra. Eh, uh, movimientos de cintura. Uh, ella tiene una cintura. Anda con calé y le supe la calentura. Yo ando con dos porque no me cabe uno Yeah, yeah. Calentimas y baby. Con mucho ritmo y sabor. Guti DJ para vos. Dímelo pa, el motherfucker. Movió el jefe. Pa' que se orienten. Más de uno sabe que está arriba hacia el matatán. <laughs> y saben que esto es tu reo mítico.